qué demonio con el Benz me quiere mover. vos enamorada de él, yo escapándole. Perra, hoy no me mediqué, no venga a joder. Ninguna de todas esas que ve tienen el nivel. Hey, todas esas hoes no son como yo, todas miran a otro. Si me sigue mirando, me voy a tener que meter con su novio. Se lo hice también que si te lo le corte el rostro. A todos que se jodan tan celosos. A todos mis ex los ignoro, están furiosos. Igual los entiendo, sé que eso es doloroso. Su dulce llama amarga, nunca una carga, por eso se pone miedoso. Si juega de mí, me dice que me ama, yo sé que me odia en el fondo. I'm a juicy bitch, so baby, he me like sushi. She is spinning en tu casa, ve tu chico, tengo bici. Oh, basta puta, tanta historia, eso de dónde vengo, ese poli. Sabes quién soy, te metiste con mi shorty, choripla. Y play de demonio con el Benz, me quiere mover. Vos enamorada de él, yo escapándole. Perra, hoy no me mediqué, no venga a joder. Ninguna de te hace que ve tienen el libro Alguna mal, chica con un mal, no quiero encajar, ay, ay, ay. Mm. Dice que puedes ganarlo, pero no es verdad, na, na, na. No te llama como Lowly. Pide un en mi mail que te hace, estás el Lowly. Estoy tratando de volar en privado, poco la hate, después pedir foto, ay sí, ni siquiera sé quién es. Sabe que estoy bien, no me importa tu billete, mírame, no peleo con perro por internet. No soy ninguna lady, eh. no sigo ninguna lazy. Eh. Me buscan, ya sabes, yo estoy ahí. En vaya puedo morir, por esto todo lo vi Party play y 10 demonios con el Benz, me quiere mover. Busca enamorada de él, eh. yo escapándole. Perra, hoy no me mediqué, no venga a joder. Ninguna de estas que ve, tienen el nivel. Hey, todas las hoes no son como yo, todas miran a otro sigue mirando, me voy a tener que meter con su novio. Se lo hice también que si te tolula le corte el rostro. A todos mis haters que se jodan tan celosos. I'm a juicy bitch, so baby, hit me like sushi She is spinning en tu casa, ve tu chico, tengo bici Oh, basta puta, tanta historia, eso de donde vengo, ese poli. Sabes quién soy, te metiste con mi shorty, bla, bla, bla, bla, una zombie.